Հանրապետության տարիքը նույնիսկ երկու անգամ չի գերազանցում Ադրբեջանի ներկանախագահի տարիքը։ Այդ մասին անցած շաբաթ ասել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավաշ Քոչարյանը։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ունեցած ելույթում հնչեցրած հակահայկական արտահայտությունները Ադրբեջանի ղեկավարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 38-րդ նստաշրջանում ունեցած իր ելույթով լուրջ ներդրում կատարեց մշակույթի բնագավառում, բայց ավաղ կեղծիքի մշակույթի բնագավառում։ Աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա առաջին անգամ 1918 թվականին հայտնված Ադրբեջան պետության տարիքը նույնիսկ երկու անգամ չի գերազանցում Ադրբեջանի ներկա նախագահի տարիքը ինչը չի խոչընդոտում այդ նախագահին հայտարել, որ անգամ Ստրաբոնի, Պլուտարքոսի եւ այլ անտիկ հեղինակների աշխատություններում հիշատակված Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում են Ադրբեջանի պատմական տարածք, ասել է Քոչարյան։ Ադրբեջանը չի կատարել 1993 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիմնական պահանջը անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ անցած 22 տարիների ընթացքում չի կատարել նաեւ նույն բանաձևերի շրջանի տնտեսական, տրանսպորտային եւ էներգետիկ կապերի վերականգնման հիմնախնդրի խաղաղ հանգուցալուծումը խոչընդոտող որևէ գործողությունից դերպահ մնալու պահանջները։ Դա չի խանգարում Ադրբեջանի նախագահին ֆնդել, որ բանաձևերի իր ընտրովի եւ խեղաթյուրված մեջբերումները պետք է իրականացվեն օրերի եւ նույնիսկ ժամերի ընթացքում։ Բաքուն անդադար սպառնում է պատերազմով եւ զինված սադրանքներ իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչը չի խանգարում Ադրբեջանի ղեկավարին հայտարարել, որ հայկական կողմերը խաղաղություն չեն ցանկանում պետական terrorի քաղաքականություն, որտեղած Ադրբեջանը հայերի ջարդեր եւ էթնիկ զտումներ իրականացրեց երկրի ողջ տարածքում, ներառյալ 250.000 հայ բնակչություն ունեցող Բաքվում, ինչը կրկին չի խանգարում Ադրբեջանի ղեկավարին փորձել հայկական կողմերին մեղադրել ահաբեկչության մեջ։ Ադրբեջանը բարբարոսաբար ոչնչացնում է հայկական պատմական հուշարձանները։ Բավական է հիշատակել Նախիջևանի միջնադարյան խաչքարերի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքներում հայության պատմամշակութային ներկայության բոլոր հետքերի ոչնչացումը դա ամենևին չի խանգարում Ադրբեջանի ղեկավարին պնդել, որ իր երկիրը հանդիսանում է բազմամշակութայնության եւ հանդուրժողականության օրան։ Հակառակ ՄԱԿ-ի կանոնադրության պահանջներին Ադրբեջանը հակադրում է տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը, ինչը եւս չի խոչընդոտում Ադրբեջանի ղեկավարին հայտարարելու, որ իբր միջազգային իրավունքն աջակցում է իրենց հավակնություններին։ Մնում է միայն հիշեցնել, կա սուտ, կա հրեշավոր սուտ եւ կա Ադրբեջանի պետական քարոշչություն ամփոփել է Siolasz Koczerian. Thank Թուրքիայում մեծ քրանի գագաթնաժողովի պաշտոնական միջոցառումների ընդմիջմանը, ինչպես անշատ շփատ կրել է բրիտանական Independent պարբերականը, մեկը մյուսի ետևից բեմ են վազել 3 կատու։ Սա իսկապես խորհրդանշական տեսարան է եղել, որովհետև մեծ քրանյակի անդամները ընթացքից փոխելով օրակարգը քննարկման հիմնական թեմա են դարձել ԱԲ-ն ու դրա դեմ պայքարը խորհրդանշական է այն առումով, որ գագաթնաժողովի մասնակիցների թվում էր նաև ինքնին ահաբեկչության աղբյուր եւ սնուցիչ համարվող Թուրքիան։ Իսկ ներկա էր նաև ոչ այլ ոք, քան մեծ եղբոր ստվերից այդպես էլ չառանցող Իլհամ Ալիևը որպես շարունակական ահաբեկչություն իրականացնող եւ ահաբեկչությանը սատարող մեկ այլ երկրի նախագահ եւ ահա մեծ 20-յակի պաշտոնական բեմ բազած երեք կատոնները խորտանշում էին կագատնաժողովին ներկա ահաբեկչական երյակին Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ հենց իրեն ահաբեկչություն Փարիզյան ողբերգությունը հերթական փորձությունն էր քաղաքակիրթ մարդկության համար եւ հերթական ահազանգը ահբեկչության դեմ մեկ եղելու բոլոր ջանքերը դիմակազերծելու բոլոր նրանց ովքեր արերևույթ խոսում են ահաբեկչությունները կանխելու արմատախին անելու դեմ ներքուս ապահովում ահաբեկիչների անարգել տեղաշարժ ներտարածքում աջակցում տնտեսապես եւ մարդկային ուժով Դրա վկայությունն են բարբերաբար հայտնվող տեղեկություններն ու լուսանկարները իսլամական պետության եւ մյուս տարբեր ահաբեկչական կազմակերպությունների կազմում ադրբեջանցիների եւ թուրքերի կամ ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիների արգայության այդ երկրների տարածքների ճշյալ կազմակերպություններին ֆինանսավորելու, զինելու, օժանդակելու մասին Այս տեսանկյունից զանեշտալի էր, երբ մեծ քսանյակի ահաբեկչությանը վերաբերող քննարկումների մասնակցում կամ ներկայ էին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այն երկրների ղեկավարները, որոնց քաղաքականությունն ինքնին ահաբեկչություն է։ Ահաբեկչության վերաբերյալ ավակ եղբոր դասերը լավագույնս յուրացրած Ադրբեջանը շարունակաբար ժամանային ահաբեկչությունները իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների դեմ։ Անցյալ ամիս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԱՄՆ աշխատանքային IT շրջանակներում մասնակցեց միջազգային խաղաղության Քարնեգի հիմնադրամի կողմից կազմակերպված քննարկմանը։ Միջոցառման ընթացքում հանդես գալով ելույթով Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես նշել, չնայած 1994 թվականին հաստատված զինադադարին Ադրբեջանը բարբերաբար գնդակոծել է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլ նաև Հայաստանի սահմանամերձ շրջանները։ Սակայն վերջին երկու տարիներին Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները արձանագրել են լարվածության աննախադեպ աճ։ Ավելին այսօր Ադրբեջանը ձեռնամուխ է եղել խոշոր դրամաչափի զենքերից հրետակոծությանը, որին զոհ է գնում խաղաբնակչությունը։ Չեմ կարող դարձնել, որ սահմանին թույլ արտահայտված պատերազմն ընդանում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Սա ադրբեջանական ահաբեկչության այն գծի տրամաբանական շարունակությունն է, որ նա իրականացնում էր դեռ անցած դարի 80-ականների վերջից, երբ իր պատմական բնորանում ահաբեկվում բռնությունների էր ենթարկվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որն իր միակ փրկությունը գտավ ադրբեջանական ահաբեկչության դեմ զինված ու հաղթական ավարտի հաստրած պայքարով եւ անկախ պետության հռչակումով։ Մինչդեռ Ադրբեջանն այսօր շարունակում է առաջնորդվել ահաբեկչական հոգեբանությամբ, որը իսլամական պետության գաղափարախոսությունից շնչին տարբերություն ունի։ Մինչդեռ նմանություններն ակնհայտ են, մասնավորապես երկուսն էլ առաջնային են համարում նավթի բիզնեսից ապօրինի ճանապարհներով փոխ ու այն ահաբեկչության համար, օգտագործելը։ Եթե իսլամական պետության չգրված ռազմական դոկտրինայում իրենց ոչ հավատակիցներն ու իրենց չընթարկողներն են հրճակված ճշնամիներ, ապա Ադրբեջանում երկրի ղեկավարի շուրթերով բարբերաբար հայտարարվում է, որ Ադրբեջանի թիմի ճշնամին աշխարհի հայերն են։ Եվ այս ղեկավարը ներկայ է մեծ քսանյակի ահաբեկչության դեմ պայքարի լուրջ քննարկումներին հարց է ցակում իսկ կապունի Ադրբեջանը մեծ 20-ի հետ։ Էրդողանը նրան հյուրիկ արքավիճակով կանչել բերել է, որ նայել հայերի հասցեին վայրահաչի բարձր ամբիոնից։ Բնականաբար առանց թուրքական դասերի Ադրբեջանը չի կարող զարգացնել իր ահաբեկչական հմտությունները։ Իսկ Թուրքիան այդ առումով հարուստ ավանդույթներ ունի, մասնավորապես ավելի քան 100 տարի առաջ ցեղասպանության միջոցով հազմակերպված ահաբեկչություն է իրականացրել իր բնորանում ապրող հայերի հանդեպ չխնայելով նաև այստեղ ապրող մյուս ժողովուրդներին, ովքեր եւս այդ գուցան թուրք չէին։ Այժմ աբեկչությունը իրականացում քրդերի հանդեպ ամենագործնական ձևով աջակցություն ու հոգատարություն է ցուցաբերում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքներում գտնվող ու գործող աբեկիչների նկատմամբ, որոնց ձեռքերը, ինչպես տեսանք, հասան նաեւ Ֆրանսիա այսինքն աջակցելով իսլամական պետության եւ մյուս ահաբեկչական կազմակերպությունների շնորհմանը նրանց համար կենսապայմաններ ապահովելով արտակուստ մաքսանեն իրականում օրինական այսինքն իշխանությունների բացահայտ թողտվության ճանապարհով Թուրքիա արտահանվող նավթեն գնում մարդկային եւ ֆինանսական միջոցների համալրում Թուրքիան դառնում է բոլոր ահաբեկչությունների համամասնակիցը եւ մեղսակիցը եւ միջազգային հանրությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի քննարկմանը Թուրքիային այդուհանդերձ մասնակից դարձնելով պետք է նաեւ հաշի պահանջի նրանից իսկ Թուրքիան զանգվածային լրատվամիջոցների դելեկում գտնող 45 աստղանի հյուրանոցներից 30-ը ամրագրված եւ բաղեցված էին մեծ քսանյակի մասնակիցների այդ թվում եւ լրագրողների կողմից Երզանգվածային լրատվամիջոցներից մեկի խոսքերով զարմանալի չէ, որ Թուրքիան նախատեսում է գագաթնաժողովից վաստակել ավելի քան 200 միլիոն դոլար, ոչինչ որ ահաբեկչությունները շարունակում են։ Ահա այսպիսի ֆրիկաներ են թուրքերն ու թուրք-ադրբեջանցիները։ Ահաբեկչական դրսևորումների դեմ Կոշտ հայտարարությամբ անցած շաբաթ հանդես է եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սինայի թերակղզու երկնքում կատարված ահաբեկչական գործողությունը հենց հարձակում էր Ռուսաստանի քաղաքացիների վրա, ինչը հավասարազոր է պետության վրա հարձակման։ Ինքնապաշտպանության իրավունքը կիրագործվի մատչելի բոլոր միջոցներով, թե քաղաքական թե ռազմական միջոցներով, թե հատուկ ծառայությունների գծով, ասել է նա։ Ռուսաստանը կոչ է արել աշխարհին միանալու ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Այսօր ահաբեկչությունը անարգել հաղթահարում է պետական սահմաններն ու տարածում ամբողջ աշխարհում նշվել է օտարերկրյա հորթականներին եւ միջազգային հորթարանական կազմակերպություններին Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային խորհրդի եղած ուղերձում։ Ահաբեկչությանը համալիր կերպով հակազդելու նպատակով անհրաժեշտ է միավորել միջազգային հանրության բոլոր անդամների ջանքերը, ստեղծել բռնից հայրահեղականությունը մերժող եւ ընդհանուր ճարիքի նկատմամբ հաղթանակի հասնելու գործում իրենց ավանդը ներդնելու պատրաստ պետությունների լայն կոալիցիա։ Ահաբեկչության դեմ պայքարում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Եվրոսոցիալի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հաջողվել է համագործակցության եզրեր գտնել իսլամական պետություն խմբավորման առնվազն 33 զինյալ է սպանվել սիրիական Ռակկա քաղաքում ռուսական եւ ֆրանսիական ավիացիայի հարվածներից։ Կավելանա այդ զոհերի թիվը ԱՄՆ-ի ներգրաման դեպքում դեռ հայտնի չէ, սակայն ԱՄՆ-ի համագործակցելու ցանկությունն առկա է թեև ԱՄՆ ներկայումս Ռուսաստանի հետ ոչ մի բանակցություն չի վարում իսլամական պետություն հարաբերական խմբավորման դեմ պայքարում փոխգործակցելու շուրջ, բայց դրա հնարավորությունը կա։ Այդ մասին լրագրողների համար կայացած բրիֆինգի ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի մամուլի քարտուղարը։ Նա հավաստել է, որ ռուս զինվորականները փոխումբռնման վերաբերյալ ավելի վաղ ընդունված հուշագրին համապատասխան ողորոք ամերիկացիներն գործընկերներին իրազեկել էին իսլամական պետության դիրքերին նոր հարվածախումբ հասցնելու մասին։ Նախորդին Պենտագոնը առաջին անգամ պաշտպանել է այն կոնկրետ ավիահարվածները, որոնք ռուս զինվորականների կողմից հասցվել էին ծայրահեղականներին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Վլադիմիր Պուտինին կառուցողական գործընկեր է համարել կարգավորման գործընթացում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին էլ հայտարարել է, որ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման Զենյալների կողմից Սիրիայում եւ Իրաքում վերահսկվող տարածքն ընդհանուր ջանքերով արդեն հաջողվել է կրճատել 25%-ով ավելի վաղ Նա նշել է, որ Վաշինգտոնն ակնկալում է մի քանի շաբաթվա ընթացքում համաձայնության հասնել Սիրիայի կառավարության եւ ընդդիմության միջև հրադադարի հաստատման շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի կենտրոնանալ ահաբեկիչների դեմ մողող պայքարի վրա։ Քերին ասել է, որ այդ խորհրդակցությունները պետք է անցկացվեն Ռուսաստանի եւ Իրանի մասնակցությամբ։ Դա մեզ հնարավորություն կտա հրադադարի հասնել հնարավոր է 3-4-5 շաբաթվա ընթացքում հայտնել նա։ Այնուհետև մենք կկարողանանք քաղաքական գործընթացի միջոցով աշխատել մյուս կողմերի հետ, որպեսզի ուժեղացնել ճնշումն իսլամական պետության վրա։ Լավրովը հույս է հայտնել, որ Սիրիայում ճգնաժամի կարգավորման քաղաքական գործընթացը կհաջողվի գործարկել 2016 թվականի հունվարից։ Սա վերջնագրային ժամկետ չէ, կողմնորոշի ցամշացիվ է բայց իհարկե ակնկալում եք, որ այդ ժամկետը կհաջողվի պահպանել, որովհետև որքան ավելի ենք ձգձգում քաղաքական գործընթացի գործարկումը Սիրիայի կառավարության եւ ընդդիմության միջև, այնքան ավելի վատ է Սիրիայի ժողովրդի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ասադի նկատմամբ Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ապա այդ մասին խոսել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն Ասադի ապագայի հարցում այն է, որ ոչ ոք չի կարող թելադրել Ասադին հեռանալ թե ոչ։ Ասադի եւ Սիրիայի ղեկավարության ապագան կարող է որոշել միայն Սիրիայի ժողովուրդը։ Բաշար Ասադն իր հերթին հայտարել է. «Իմ պաշտոնաթողության հնարավորության հարցը չպետք է քննարկվի միջազգային խորհրդաժողովներում։ Իմ պաշտոնաթողությունը կախված է բացառապես սիրիական ժողովրդի կամքից եւ խորհրդարանի որոշումներից։ Իդեպ անցած շաբաթ Ռուսաստանը Սիրիայում առաջին անգամ ռազմավարական ավիացիա է օգտագործել։ Խոսքը դու 160, դու 95 MS եւ դու 22 M3 իգնատերների մասին է, որոնք զանգվածային հրթիռ ռումբային հարվածներ են հասցրել Սիրիայում իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դիրքերին։ Ռիա Նովոսի հաղորդման բայց օրը նոյեմբերի 17-ը պատմական է ռուսական ավիացիայի համար, քանի որ մինչ այդ Tu 160 եւ Tu 95 MS իգնատիրները երբեք չէին մասնակցել ռազմական գործողությունների։ Գործակալության փոխանցման նման տիպի ավիահարված հասնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է Ռուսաստանի անվտանգության վարչության ազգային կենտրոնում պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Վալերի Գերասիմովի կողմից հաղորդում է, որ Պուտինը ռուս զինվորականներին հանձնարել է աշխատել Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերի հետ Սիրիայի մահաբեկիչների դեմ համատեղ գործողությունների ծրագիր մշակելու ուղղությամբ նշվում է նաև, որ Ռուսաստանի ռազմավարային ուժերի ավիահարվածներն ուժեղացնելու մասին որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի դաշնային քննչական ծառայության պետ Ալեքսանդր Բորտնիկովը հայտնել է, որ Եգիպտոսում ռուսական ԱԵ-21 ինքնաթիռը կործանվել է ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Փարիզի հաբեկչություններից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին 48 ժամ պետք եղավ խոսելու կարողությունը վերականգնելու եւ որոշումներ կայացնելու համար։ Հարձակման գիշերը նրա տեսքը ցնցված ուշ փոթված է։ Այս մասին գերմանական River Barberականում անցած շաբաթ նույն տեսած հոդվածում գրում է հոդվածագիր Սաշա Լեհնարդը, Օլանդի համար վերջապես բար դարձավ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է։ Ֆրանսիայի նախագահը միջոցներ ձեռնարկեց, որոնց մասին ընդդիմադիր աչակողմյանները տարիներ շարունակ երազում էին ոստիկանությունում եւ անվտանգության ծառայությունում հազարավոր հաստիկներ բացվեցին Պաշտպանության նախարարության բյուջեն չկրճատվեց եւ ոչ ոք չէր խոսում բյուջեի դեֆիցիտի մասին։ Անվտանգությունն առաջնային է, ասել են Հոլանդը մեջ բերում է բարբերական։ Միջոցներ ձեռնարկվեցին համանդրական փոփոխությունների միջոցով անվտանգության հարցերը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայում 3 ամսով արտակարգ դրություն սահմանվեց Ֆրանսիան որոշեց քաղաքացիությունից զրկել ահաբեկչության մեջ կասկածվողներին եւ վտարել վտանգավոր գաղափարներով երկհաղաքացիություն ունեցող անձանց։ Պետության բոլոր պոտենցիալ շնամիները պետք է հսկողության տակ վերցվել։ Նախագահն իր այս քայլերով բավականին խառնեց ընդդիմության հաշիվները, որոնք չգիտեն թե հիմա համաձայնվեն Օլանդի հետ թե հակաճառեն։ Իսլամական պետության դիրքերը ռմբագործելու իր որոշմամբ Հոլանդը տպավորություն է ստեղծում, որ Ֆրանսիան չի պատրաստում ձերքերը ցալած նստել, երբ սպանում են իր քաղաքացիներին։ Իհարկե, հարցականից հատ է մնում այն հարցը, թե որքանով գործին օգուտ կբերեն Սիրիայի իսլամական պետության դեմ ռազմական հարձակումները։ Մի բան է միայն պարզ, որ իսլամական պետությունը վերջապես ստացավ պատերազմը, որը ցանկանում էր։ Բրիտանական Guardian-ը բերականն անցած շաբաթ հոդված է հրապարակել անդրադառնալով ողջ աշխարհի եւ հատկապես արեմտյան երկրների առաջնորդների վերաբերմունքի փոփոխությանը Ռուսաստանի նկատմամբ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ Այս առումով բարբերական զուգահեռներ է տարել անցյալ տարի Ավստրալիայում եւ այս տարի Թուրքիայում անցկացված մեծ 20-ի գագաթնաժողովների։ Ահա թե ինչ անում պատերազմը։ 12 ամիս առաջ Վլադիմիր Պուտինը մեծ 20-ի գագաթնաժողովի մենյուում էր արեմտյան առաջնորդներն իրենց հերթին էին սպասում նրան մաս-մաս անելու համար Ուկրաինա ներխուժելու եւ Ղրիմի անեքսիայի համար։ Այս շաբաթվա մեծ 20-ի գագաթա ժողովում ամեն ինչ կարծես փոխվել է։ Պուտինը լուսանկարվում էր բարեկամական մտնոլորտում մերժված եւ մեկուսացված Ռուսաստանի առաջնորդ այն մարդեր, ում հետ բոլորը ցանկանում էին զրուցել, ասվում է հոդվածում, ինչպես ընդգծում է հոդվածագիրը, պատճառն իհարկե անհայտ չէ։ Իսլամական պետության անողոք հարձակումներից, փախստականների ճգնաժամից եւ Սիրիայի պատերազմին վերջ դնելու հուսահատ փորձերից տանջահար եվրոպական առաջնորդները, որոնց կատարում է Բարակ Օբաման եկել են ոչ այնքան հարմար, սակայն պատմական եզրակացության։ Նրանք ունեն Ռուսաստանի կարիքը։ pour ça Bouchardi nous, jamais